Mm. Është ora 7:04 sapo shkoi minuta në këtë moment. Pa. Ne ju themi mirëmëngjes, ju themi zgjohuni njerëz. Po, po. Zgjohuni me energji pozitive. Një ditë e re ka nisur. Zgjohuni edhe mendoni se ç'do të bëni sot. Po. Se e djeshmja iku. Iku. E di që e mërkura më duket fiks kështu tamam kur futesh në shinat e një dite pune. Ju që keni thënë mm. dje një fjalë të tepruar, Tërhiqeni mbrapsht Uh, sot është e mërkur dhe ju mund ta rregulloni atë. Yes. Patjetër. Ju që i keni futur një grusht kolegut ditën e djeshme. dhe ai po ju pret me gjithë fisin sot përpara derës së punës. Po, pikërisht. Rregullohet edhe kjo. Rregullohet. Ti mund të marrësh dhe ti fisin tënd? Edhe, edhe bëni një sherr atje. Edhe ti ke njerëz. edhe ti ke njerëz që të ndjekin edhe që të duan dhe të suportojnë. Jo, Mund t'i dërgosh atij sot një mesazh apo asaj sot një mesazh edhe t'i thuash që e di se çfarë s'kemi moshën për këto gjëra. Ashtu është. Le të pajtohemi. Po sikur të kesh moshë për shembull, ti je i ri dhe të kesh të kesh goxha. Uh, energji për energji për të për sherr, po. Se kur ke, unë këtë jo për shembull kur kam qenë më e re kisha shumë po, fuxhuk. Po, ka një përgjigje edhe për këtë. Marr me njerëzit, tani s'kam nerva. Mund t'i thuash që Rudi ka qenë si kështu domethënë, ajo që Dajak. Ja çfarë përgjigje mund t'i japësh, mund t'i thuash që dëgjo, kam energji, kam Por? edhe nerva. E di si është puna po nuk do i harxoj me ty. Po nuk kam kohë, dua t'i harxoj për gjëra të tjera. Bukur. Kështu që do ta do ta shtangësh, do thotë seriozisht e ka. Po, ne do nisim me pak muzikë ndërkohë? Do ta nisim me muzikë. Çfarë do luajë Altin? Kënga e parë që do të luash për këtë të mërkurë. Le ta prezantojë vetë Rudi. Të lutem, dëgjoj. Po duhet është Është shumë e rëndësishme ta sjellësh këngën e parë siç duhet, se do të mbetet në arkiv çdo këngë e po, parë po. që ke luajtur në emision. Flor, sikur sikur dikush të thoshte, "Vëri lekët te unë, ki besim." Mm. Si do i përgjigjeshe? Si thotë, si thotë titulli i kësaj këngës? Nuk do t'i vë. Do t'i them, ëm, Kjo koha gri në kryeqytet uroj mos të jetë e njëjtë edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, një pjesë të mirë të tyre në gjithë Shqipërinë. Kështu do të jetë në gjithë po, Shqipërinë, ëh? Po, kështu do të jetë e gjithë kjo javë. por edhe java tjetër ku pritet të nisin edhe reshjet e shiut. Mm. Oh. Megjithatë, lajmi i mirë është temperaturat nuk është se do të jenë shumë të ulëta. Ato do të varë, do të variojnë nga 6 deri në 20 gradë Celsius. Madje mm -hmm. nesër do të jenë 24. E po kjo zagushia përpara shiu pra, tamam nesër, nuk durohet. Nesër temperatura do të jetë më e lartë e gjithë kësaj e gjithë kësaj jave. Po, po besoj se po sepse i paraprin edhe shiu. Edhe gjithë këtyre javëve në fakt rreth e rrotull. Këto ditë që ka patur afër, nuk është se ka shkuar temperatura kaq lart deri në 24. Jo, nuk ka vajtur aq lart, mirë që nuk ka shkuar sepse është është një zagushi e vërtetë përpara kjo koha përpara shiut edhe nuk mm. shijon kjo temperatura e lartë sikur të mbyt. Mm. Pra nesër duhet të planifikohemi, të planifikojmë që mos të dalim me gjëra të trasha. Mos të shumë uh, Edhe sot ishte shumë ngrohtë ndërsa po, po vija, në fakt po. uh, është është shtrregulluar goxha temperatura. Mm -hmm, për ata që dalin herët në mëngjes edhe që po na dëgjojnë edhe që e kanë nisur ditën, për shembull kur po kaloja tani rrugës për në punë, pashë një kasap. Edhe aty po i po i sillnin mishin. Mm -hmm. Më bëri përshtypje ai robi që po po ai tipi që po nxirrte mishin nga makina uh -huh. e mbante atë copën e mishit sikur e përqafonte atë. Atë ishte një copë e madhe, një brinjë e madhe lope, a nuk e di çfarë uh -huh. mund të ishte. Edhe po e, mba, e mbante kështu. Po në, si ta mbante? Në në në në si ta them unë nuk e di. Kishte hapur të dyja krahët, po. Po me mes të ta kap, sikur po, po mbante ndonjë ndonjë vajzë në krah. Mhm. Mirë, do të hapim një quiz. Kam parë unë Se kam parë një personazh. Do të kalojmë mirë me thënien e ditës. Po, do të harrova. Po, kemi dhe po, thënien e ditës. Tashi është momenti i frymëzimit. Po, po, ngaqë mësuam dje që dhamë shumë dhurata dhe mezi po pres. Po, dhe mm. meqë ra fjala, ë jemi te kjo te ky mishi tek kasapi. Ëm po. Argentina njihet më së shumti për vendin që ata e quajnë asado. Ashtu quhet. Mhm. Asado Është mm -hmm. mishi në në hell. Pra mishi në si formë barbecue, mm -hmm. por ata nuk e kanë si puna jonë që marrin vetëm copa mishi. Ata marrin gjithë lopën apo gjithë qingjin, e presin në mes, edhe të dyja copat i vendosin ashtu në një zgarë. Oh. Po. Ka tjetër metodë. Janë uh, asadot më masive që mhm. ndodhin në uh, në botë. Mhm. Mm mhm. Okay. Mm Bukur, bukur, bukur. Ndërkohë, ndërkohë, do ta nisim uh, nga kasapi do të shkojmë te një njeri i zgjuar. Pikërisht. do ta nisim uh, ditën kështu me një thënie edhe motiv edhe motivuese. Po. Që vjen nga Albert Camus. Mm -hmm. Më pëlqeu. Ëm, ka thënë të bekuara janë zemrat që mund të përkulen, ato nuk do të thyhen asnjëherë. Ëm, Mm, sa e bukur. Sa e bukur. kjo. Më depërtoi direkt në zemër. Të depërtoi, ë? Zemër E fleksible ndjej. pra. Në fakt, në fakt ideja është që po të dim, Dhe një herë të lutem Rut që ta fiksojnë njerëzit. Të bekuara janë zemrat që mund të përkulen, ato nuk mund të thyhen asnjëherë. Ideja është mos e bëni zemrën tuaj ngërç, mos u ftofni, mos Mos i ulni emocionet, mos u mos u prishni, mos i prishni marrëdhëniet e afërta, të dashura. Mm -hmm. Përkuleni zemrën në mënyrë që të mos thyhet. Prandaj ai thotë që zemrat që për që përkulen nuk mund të thyhen dot. Kështu që sa më të madhe ta kesh zemrën, Aq më mirë është. Absolutisht. këto gjërat, këto këto shprehjet e ditës janë shumë motivuese. Është vërtet është. Të bëjnë të mendosh ndryshe. ë uh, Por të mendosh ndryshe po të sillesh. Duhet ta mbash mirë mend në kokë, domethënë mm. duhet ta fiksosh në mënyrë që gjithë dita jo, gjithë dita jote të të të vërtitet rreth kësaj shprehje thoni. Jo, të vërtitet, po ta kesh si një lajtmotiv. Ah, okay. Të ditës tënde. Mm, okej, okay, kështu fizionomia e mendimit tënd të vërtitet rreth thënies, pak a shumë. Nuk di, po përpara ishte ishte shumë e bukur. Por unë them të kalojmë te miqtë tanë tani. Po. Pastaj muzikë, pastaj e di apo nuk e di se çfarë ka ndodhur në 6 mars. Në 6 mars. Kishte shumë ngjarje të çuditshme, kam lexuar shumë atje dhe kam hequr shumë. Cila ishte një oh. prej tyre? Nga 6 ah, marsi. Më lër ta, tash tash një, shikoj pak. Një prej tyre ishte që nesër thoshte do të jetë festa e 7 marsit. Ah, po, përveç kësaj, 6 marsi paraprin 7-s. Po. Për shembull, opera e Giuseppe Verdit shfaqet për herë të parë në Venecia. Opera? E Verdit. E Cila Verdit. opera? E Verdit La Traviata. La Traviata. La Traviata, po. Mm. Ka Nëse shumë do fakte flasësh për interesante Verdin- për A, po, 6 po. marsin, kështu që ndiqni rubrikën. Lëre se nuk kam më fjalë. La Traviata është përfundimisht Ermonela Jaho. E mbyllim tani? E E mbyllim. E di apo nuk e di? E di. A je i sigurt që e di? E di të thashë. Përfundimisht. E, e, e di apo nuk e di? Mirë, nuk e di. E di apo nuk e di? Këto ngjarje e futën datën e sotme në histori. Në 6 mars të vitit 1799, Napoleoni merr qytetin Jaffa të Palestinës. Atij i duhej ky qytet para se të përparonte më tej. Jafa ishte një nga qendrat kryesore tregtare të Sirisë dhe kishte një port që do t'i duhej për strehim jetik për flotën e tij. Në vitin 1831, poeti amerikan Edgar Allan Poe përjashtohet nga Akademia Ushtarake West Point. Paqëndrueshmëria e tij emocionale e shoqëruar me probleme të thella personale, si nevoja e vazhdueshme për fonde dhe përkushtimi i kohës për të shkruar poezi, duke lënë pas mësimet ushtarake, ishin arsyeja e përjashtimit. Në vitin 1853, opera e Giuseppe Verdit, La Traviata, shfaqet për herë të parë në Venecia. Gustav Flaubert në vitin 1855 i shkruan letrën e lamtumirës ish të dashurës së tij. Këto letra ai do t'i përdorte si burim për romanin Madame Bovary. Në vitin 1869, Dimitri Mendelejev paraqet tabelën e parë të elementeve përpara shoqatës kimike ruse. Në vitin 1893, ai u emërua drejtor i zyrës për peshat dhe masat dhe në këtë rol drejtues ai krijoi standarde të reja shtetërore për prodhimin e vodkës në Rusi. Në vitin 1882, Milan Obrenoviç kurorëzohet mbret i Serbisë. Ai mbretëroi deri në vitin 1889, kur jep papritmas dorëheqjen dhe ia dorëzon fronin djalit të tij, 12 vjeçar. Felix Hoffmann në vitin 1899 i kompanisë gjermane Bayer merr patentën për të prodhuar aspirinën. Anija amerikane Ciklopi në vitin 1918 zhduket në trekëndëshin Bermuda. Vajza e Stalinit Svetlana Allilujeva në vitin 1967 kërkon strehim politik në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1997 vizatimi me laps i Picassos Me këtë këngë përshëndes Suada Dacin kudo që të jetë, sigurisht që është këtu në studio. Faleminderit, faleminderit. Edhe unë ju përshëndes juve. Ju jeni pasqyra ime më e mirë. Ne ndajmë dy dashuri bashkë me Suadën, dashurinë për Charlie Puth dhe dashurinë për Justin Timberlake, që sigurisht janë dy nga këngëtarët më të mirë të kohës. E vërtetë. Ë, ne do të luajmë tani, jemi gati. Do të luajmë, jemi shumë gati. Se Suada dje ka patur sy për të parë. Po Suada sa shumë njerëz që sheh dhe ti mua më qëllun një herë në hënën blu. Goj për të folur edhe muhabet për të dëgjuar. Mm. Hajde, fillojmë. Do të japim, un po them që tani që do të kemi dy bileta për në ArTurbina. Wow! Po po. Le ta fillojmë kështu. Mos harroni, është java e fundit që shfaqet premiera Gusht portret, portret familjar. Është po. java e fundit që keni mundësi për të fituar bileta për te ArTurbina dhe ne do të japim më shumë se ç'kemi dhënë normalisht. Mm -hmm. Sot, kështu që Mirëmëngjes një herë të gjithë dëgjuesve dhe fillojmë. Fillojmë, filloni me pyetje. Hajde. Kush fillon? Atëher. Flori, Flori. Është mm -mm. Grua. Ë uh, vajz, po grua. Vajz. Po. Altin. Jo, ja, jo, e kam unë përsëri. Ëh. Është nën 35 Sigurisht. Pra do të thotë është nën 30. E po tha vajz grua. Po, po. Nën 30. Qenka afër të 30-tave. Është e gjatë? E gjatë është. E gjatë. Është e mirë, sa gjatë dhe simpatike. Shumë simpatike. Madje është shumë e bukur, madje pa tualet. Wow! Si ka mundësi në kokë sot me E të gjithë miqtë? Wow! Okej është O Flori na lër të bëjmë ca pyetje se je duke e gjetur. Jo, ah. që ka bjonde. Është Brune. Pa. Po. Dhe punon në klan. Ja. po pse do ta bësh gjithmonë këtë pyetje ti nuk e kuptoj. Se sa Altini e di që unë në kohë të lirë punoj në klan. Përveç se në klan e them. Unë e kam? Po. Okej, okay, pra. Vajzë, grua, po. nën 35 vjeç, mm -hmm. është brune, po. simpatike edhe pa tualet. Absolutisht. Nuk punon në TV Klan. Mm -hmm. Jo, nuk punon në TV Klan. Pra nuk punon. Këngëtare? Po, këngëtare. Këngëtare? Këngëtare, super. Simpatike dhe pa tualet. Simpatike dhe pa tualet. Jo simpatike, e bukur, e bukur dhe pa tualet. Dhe pa tualet. Wow. Këngëtare. Ë uh, ka shumë hite? Ka. Wow. Problemi është që ka shumë hite. Ka shumë hite. Po. Problemi është që ne domethënë nuk i kemi parë këto pa tualet. Po, s'i po, pra. dallojmë me Ankel? Ka shumë hite. Ka uh, shumë hite 069 20 70 222 është numri i telefonit. Mos i fillon emri me B. Jo. Okej. Okay. Vazhdo wow. Flori. Mos i fillon emri me E? Jo. Wow. Altin. Atëherë ka mundësi të fillojë emri. Ezauroji gjithë shkronjat e alfabetit sot. Me i fillon emri? Jo, jo. Jo, jo nuk i fillon me i. Pra, Jepi pra jo me i, jo me b dhe jo me e. I fillon emri me n? Jo. Da. S'qëlloj unë asnjëherë me këto. E kam thënë. I prit një herë. BNI. Është e martuar? Po. Është e martuar. Burri punon në klan, po jap pra, një se... indikacion. Ah, është ajo që Burri ka bërë një duet kohët e fundit. A ka bërë një duet kohët e fundit? Po, ka bërë një duet kohët e fundit. A e ka bërë këtë duet ajo me Pirro Çakon? Po. Yes. E po dhamë shumë. A i ka treguar ajo Pirros sekretin e saj? Jo. Jo. ia ka treguar Pirro asaj. Okej. Oh, dhamë shumë ndihma. Tani u zbulua besoj. Wow, besoj se telefoni duhet të jetë duke dhënë shumë mesazhe. Po po. Pra, pra, pra. 069 20 70 222. Pra i fillon emri me Xh? Po. Me Xh i fillon emri. Wow, ka pas ka parë Suada. pra këngëtare ka bërë duet shumë simpatike. I ka treguar Suadës sekretin e saj. Burri i punon në klan. pra që do thotë burri paguhet mirë. Patjetër, me siguri që po Po dhe edhe kjo duke qenë këngëtare nuk eh, paguhet keq besoj, ëh. Eh? Sigurisht, pra, sigurisht. Përderisa paska shumë hite, të gjithë këto janë elementë të shtuar. Mm, bukur. Ne do t'i japim pak uh, kohë miqve tanë që të sjellin përgjigjet dhe t'i shohim uh, më pas se kush fiton mm -hmm. një çift biletash për në Art Turbina. Ndërkohë, tani është momenti që të ndalemi tek një lajm. Ditën e djeshme, çfarë bëri më shumë bujë, ishin katër mandatet e pranuara nga listat zgjedhore. Pra, u lëshuan mandatet uh, nga opozita. Po. U dogjën dhe sigurisht me ligj, mm -hmm. mandati kalon Radhë pas radhe. Personit që Personit që i vjen më, më pas. Poshtë. Mhm. Mm më poshtë. Por ja që u pranuan. U mendua që nuk do të pranoheshin këto mandate, por katër persona të opozitës i kanë thënë po dhe dje kanë bërë betimin uh, zyrtar në parlament. Parlament. O sa e fortë kjo pjesë. Po. A dhe? Mhm. Mm mm po. Uh, ka qenë kanë qenë disa. U dhanë emrat? Po po, emrat u dhanë. U dhanë emrat, emrat janë natyrisht. Sepse ajo nga ato të padëgjuarit. Ai është kurioziteti, po patjetër. ajo Luljeta, asaj Luljetës nuk i ra në fund që Ajo ishte që mezi po priste. Ajo është dhe me minus, domethënë, por zeros është me minus, kështu që. Ajo është e fundit në listë. Ato mm. s'e kanë votuar as të shtëpisë, kamera. Ah, ah, ah, sa keq. Por duhet thënë që uh, këta katër persona, një prej tyre ishte edhe Ylli Shehu që dje është komentuar shumë në rrjetet sociale, në lajme, në portale. Tani pse? Çfarë çfarë kape ti? Çfarë preke ti Suada që? Uh, ishte si një person Suada i paragjykuar në fakt, uh, edhe në rrjetet sociale. Ka qenë mhm. këngëtar dikur, mos gaboj? Mhm. Mm i bie që ka patur fansat e tij pra. Kam parë që shumë komente nëpër rrjetet sociale thoshin që ja Tallavaja u bë pjesë e parlamentit. Tallavaja, po. Po, tre çereku janë një lloj tallavaje tjetër, po s'ka. Kjo është një tallavaje. Janë balerina të tallavasë. Po, po. Por i është përgjigjur në fakt deklaratës së kryetares së LSI-së Monika Kryemadhi, mm -hmm. e cila ka thënë që ata që do të pranojnë mandatin do të quhen tradhtarë. Po. Dhe Ylli ka thënë se unë do të vazhdoj të jem në opozitë siç isha sot. Nuk jam me PS-n, votuesit e mi kanë kërkuar që të mos digjen mandatet dhe unë përfaqësoj votuesit e mi personalë. Jo ata të LSI-së, mandatin ma ka dhënë votuesit, nuk ma ka dhënë Monika Kryemadhi. Ah, mm. nuk kam qenë dakord me këtë lëvizje të LSI-së, nuk jam tradhtar dhe për këtë vendim dhe ky ka qenë një vendim im personal. Thotë mm. Ylli. Pra, Ylli Shehu ka zëvendësuar Endrit Braimllarin në Tiranë. Po, por kam, uh, domethënë, aty si ku unë nuk jam shumë dakord, është për faktin kur thotë që unë përfaqësoj përfaqësuesit e, uh, votuesit, e mi. Pse nuk doli më vete ky zotëria? të krijonte një parti më vete. Ëh. Mhm. Sepse kjo është pak e çuditshme. Dhe unë e thashë, e kam thënë edhe një herë tjetër, sidomos në këtë sistem elektoral që jemi tani më, mm -hmm. ti nuk je më ballë për ballë, ty nuk të voton më populli, ty pa diskutim të zgjedh partia. Mund të ketë njerëz shumë herë më të aftë se sa ty, mund të jesh ti, mund të jetë Rudi, mund të jetë Altini. Në rast se ty vjen për elektoratin tënd, dil më vete. Po, një uh, një detaj çfarë më paska shpëtuar. Dhe pa një logo të mirë partie apo uh, labeli apo ku ta di unë çfarë, ty nuk të vjen një një grup fansash apo një grup njerëzish. Pra ti ke nevojë për këtë. Tani jo, a mund të gjejmë një ekspert për këtë pjesë në? Po, patjetër që mund ta gjejmë. Ta kemi në studio të përballemi. Si çfarë tani gëzimi me situatën? Jo, duhet të kishim në fakt një analist politik që ta pyesnim më shumë, por ky është mendimi im personal. Dhe më duket shumë e ekzagjeruar. Më shumë dhe për ta prekur. Gjëja që mua më bën përshtypje është fakti që me sa informacion kam unë, Ylli Shehu nuk është me nga Tirana. Hmm. Dhe kjo gjë prapë kjo e bën akoma më të vështirë. Kjo e bën akoma dhe më të vështirë se po pra. nuk e kuptoj asnjëherë pse në listën e Tiranës Duhet të futet dikush që është nga nuk e ka as familjen këtu, po. po pra. Në mos gaboj është nga Kukësi, është e vërtetë. Ah, ja, sa e thashë kot lokacion, nuk e di fare. Në mos gaboj është nga Kukësi. Tani, si mund të dalë dikush kandidat në Tiranë? Ja të thotë, po përfaqësoj uh, popullin tim, zgjedhësit e mi. Mm. Ose për shembull, çfarë më ka bërë tjetër përshtypje? Ë, uh, edhe Erisa Xhixho kishte bërë dje një postim edhe kishte shkruar që unë e dogja mandatin, etj etj unë nuk mendoj që Erisa duhet ta digjte mandat manda, ta digjte mandatin edhe unë mendoj që është një aset Erisa Xhixho është një vajzë shumë e aftë më pëlqen më ka pëlqyer gjithmonë një njeri që mund të jetë më i përgatitur se disa të tjerë që janë po. brenda në parlament po po pra, pra më bën përshtypje se duhet të diqte kandidate në në Fier Domethënë, të kesh një jetë që njeh njerëzit në komunitetin tënd në Tiranë, ke jetuar këtu, ke studiuar këtu. Ajo është shpërndarje që i bën, i bën partia dhe i bën edhe në bazë të një lloj sigurie, për shembull dihet që kush janë bastione të majta apo të djathta dhe njerëzit shkojnë atje për... për një lloj sigurie. Për shembull, kryeministri Rama është në Vlorë. Është nga Tirana dhe ka qenë deputet i Vlorës. Gramoz Ruçi ka qenë eh, edhe në Tepelenë, por ka qenë edhe në Fier. Ai e ka shpjeguar edhe pse zgjodhi Vlorën atë kohë, nuk është se e bëri më shumë për çfarë? Për të qenë i sigurt që do fiton. Prandaj pra po them. Vlora është bastion. Që janë disa bastione që janë uh, personazhi është i sigurt. Për shembull, Ish-kryeministri Berisha ka qenë gjithë jetën deputet i Kavajës. Megjithatë, për shembull, marrim rastin tjetër, Enver Roshi është gjithashtu një pedagog, ë dekan, ka qenë dekan në mm -hmm. në E ka pranuar dhe shëndeti publik. Po e ka pranuar. Ky ka zëvendësuar Edmond Haxhinasto në Elbasan. Sa na shkruan, po. sa na shkruan një fan yni thotë mos u përfshini në politik, please. Wow. Okej. Okay. Që nuk po përfshihemi që ka zëvendësuar Endrit Braimllarin, Aurora Mara që ka zëvendësuar Përparim Spahiun në mhm. Dibër, mm -hmm. Edmond Rushi që ka zëvendësuar Florida Kërpaçi në Tiranë. Në Tiranë, po. Dhe Enver Roshi në Elbasan që ka zëvendësuar Edmond Haxhinaston. Okay. Kta janë katër emrat. Bukur. I, i, i urojmë suksese në punën e re. Suksese edhe shpresojmë të jemi një opozitar jo, të vërtetë. Edhe në pensionin që do të marrim, që do ta kenë. Absolutisht, sidomos për atë. Mirëmëngjes, ora është 7 e 49 Do të shkojë 50 për pak 7 e 2 2 se kemi, ja? S'di pse, uh, doja të thoja se Kisha përshtypjen që do të ndodhte direkt ndryshimi 50 mm. Edhe prandaj e mbajta, por nuk ndodhi është Ende 49 në këto momente Altin Edhe ti ke një orë përpara Vetëm një pyetje kam Isida. Duhet të të besojmë për të të votuar. Kam një pyetje për uh, të gjithë këtu. Atjetër. Po e nis me ty, meqë uh, je tani në studio. Nëse ti do të kishe qenë dhe do të të vinte mandati, kishe për ta pranuar? Mos sa pyetje e vështirë. Po, s'është e vështirë. Sigurisht që do më. Hajde Sida tani. Jepi Sida. Rast hipotetik. Po nuk e vëm pas pa me shpatulla pas murit tani. Je je. Në fakt nuk janë shpatulla. E para fundit ose e fundit në listë, por thjesht një pyetje. Ti je vendosur në listë, kjo gjë është ndar tani dhe të vjen rradha e mandatit. Do ta kishe pranuar apo jo? Ja? Nëse unë do ta ndija veten se bëja atë punë, po. Po, po thotë Sida, ti Rudi wow. si thua. Uh, jo. Jo, thot Rudi, nuk kishte për ta bërë. Ne kemi bërë shumë shaka. Kemi bërë shaka me këtë pjesë që ua si si jam unë në listë e fundit, ja unë s'do ta kisha pranuar. Do shkoja me vendimin e asaj force që përfaqësoj. Suada mm. e ndau këtë gjë, po ti Altin. Unë Edhe unë thashë që... në fillim pra, nëse do ta do të mund ta bëja atë punë dhe nëse unë do të isha e bindur për këtë pjesë, mm -hmm. po. Po. E bindur në të gjithë kuptimet e mundshme. Po. Unë do të kisha votuesit e mi, kështu që natyrisht do e pranoj. Do e pranoj. E, e besut dhe e votut. Pra, do të Pikërisht. do kishim një parlament pa Rudi dhe Suadën, po me Altinin dhe me Isidën. Po ti? Ë, uh, unë do ta kisha pranuar. Do ta kisha pranuar po. Rudin, do ta fusnim në një komision parlamentar. Shiko, unë po nuk më ndoqi, po nuk më ndoqi vet koka, vet Rama nga mbrapa, nuk është e pamundur. Zor se. Po ti do ta frymëzoje moj me shprehje se ka filluar që kur i thua ti mirëmëngjes njerëzve me nga një shprehje, ka filluar dhe ai gjithashtu i thotë. Do të thoja mos e bëj zemrën gur, po nuk ka frymëzim më të madh se atletet e e kryeministrit tonë në po, në emisionin e Bruno Vespa Bruno Vespës ah. mbrëm në darkë, sinqerisht. Domethënë të shohësh foton, të ngelesh pa fjalë. Është njeriu më trend në botë duhet të jetë, ndër kryeminist. Ndër kryeminist, po, po pse ç'ka veshur çfarë atletesh m'i përshkruaj. Ka veshur një kostum blu. Mhm. Mm. Dhe atlete të bardha. Ah, sa bukur. S'i lë ato atletet ai? Super kombinim. Unë mendoj që ai ka një lidhje shpirtërore me atletet e bardha. Sepse i vesh kudo. Ka të mirë menduar veshjen. Absolutisht. Edhe un kam një palë atlete të bardha. Ti ke? Do i vesh nesër. Ti do vesh vetëm kambale. Mund të lëm një rregull. Po. Jemi që jemi këtu mm. të katërt, të pestë bashkë me Isidën. Nesër të gjithë me këpucë të bardha? Me okay. atlete apo me atlete të bardha? Me atlete, po. u tha. Po normalisht me këpucë me majë këtu të bardha po, nuk do po, po. vi bë. Nesër me atlete të bardha të gjithë. Do zoti nuk bie shi, është dhe moti në krahun po, tonë. Po, do lëm kështu, nëse nuk bie shi, me po, atlete. Po, me atlete të bardha do bëjmë dhe foto. Patjetër që do bëjmë foto. U tha, u bë, u tha, u bë. U nda. U nda. Iku. Mm, mm, po çfarë kanë ndonjë gjë apo të gjithë morën te këpucët edhe s'e dëgjoi njeri. S'e dëgjoi njeri. Në fakt, në fakt që kur është bërë e ditur uh, prezenca e tij dje në emisionin uh, Porta mm -hmm. Porta, Mm. Kanë vërshuar shumë komente negative në faqen e emisionit në lidhje me lidhje me kryeministrin tonë. Dhe sidomos nga shqiptarët në Itali. Sidomos nga shqiptarët në Itali, pse ftoni këtë mashtrues, ky po e vjedh popullin, si ka mundësi si s'ju vjen turp. Mirëpo, mirëpo. Gjëra që as vet Bruno nuk i kishte dëgjuar ndonjëherë. Ai sigurisht ka ngelur. Wow. Wow. Jo, nuk besoj, por uh, unë mendoj që kryeministri ynë ka një gjë të mirë ama. Është si ata Është si ata njerëzit që i thon vetes, qentë le të lehin. Unë duhet të eci përpara sepse mm. un jam mm. karvani. Edhe kjo është nuk do t'ja di shumë. Është shumë e mirë. Po, nuk do t'ja di shumë. I i i i, i anekson të gjitha protestat edhe të gjitha pakënaqësitë, kështu që Po si i jeni futur politikës me kokë që në pikë të mëngjesit un këtë nuk e kuptoj. Po pra. Nuk e dim pra. Si ka mundësi? Po pra i si dha në gjithë pakja. Është situatë pa. Po ja pra t'ju nxjerr unë, t'ju them një lajm tjetër për shembull, që ka të bëjë me mjekët. Ah sa mirë. Prapë politikë domethënë. Jo, nuk është çështje që është te politika. Ky është një problem okay, tjetër për mendimin tim tani. Është problem që sërish vjen nga politika. Është një projektligj i cili mendohet që do të kthehet në ligj sa i përket dypunësimit të mm. mjekëve. Pra nuk do të lejohet më dypunësimi i mjekëve. O po zot. Pse do jo, një sekond tani, nëse ngelen spitalet private bosh. Gjithmonë rrugët alternative. Jo, një dëgjoj. Ke vetëm autostradën, do paguash edhe nga Ndroqi po qe se do të biesh ik shko ha kokën domethënë. Mhm. Nëse nuk do lejohet dypunësimi, atëherë duhet të kemi rroga më të larta. Mhm. Jo, për mjekët. Për mjekët pra po, për mjekët. Mjekët po tjetër. Ideja është mjekët që do të punësohen në institucionet shtetërore që këtej e tutje, nuk mund të kenë një punë të dytë si për shembull në një spital privat. Po pra, po ai nuk mund të jetojë me 700 mijë lekë të çmimit. Atëherë ai nuk punoi vetëm jo, për. Jo, unë jam shumë dakord me atë çka thotë Altini. Sigurisht që kjo ky projektligj nëse do të kthehet në ligj, duhet të ketë patjetër edhe gjithë dispozitat e po, mundshme në favor të të të mjekëve, të pagës është më kryesorja, edhe gjithë pastaj ajo e mundësive të tjera që shteti duhet t'i krijojë për të mos u bërë ajo tkurrja që tashmë është pra, bërë po e rrjedhjes së, së mjekëve në Gjermani kryesisht edhe në gjithë shtetet e tjera. Mos harrojmë që vërtet një pjesë kanë ikur në kanë kanë kanë lënë vendin. Shumë mirë, po. Mirë, dua të ndalem me me që jemi tek kjo pjesë, po ndalem tek një moment. Mm. Ke shumë studentë të shkëlqyer të mjekësisë që nuk e bëjnë dot specializimin sepse ka një numër të caktuar për një Kuota. departament kuotash, pra një vendesh të, të mm. caktuara. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që duke qenë se për shembull për dermatologjinë apo për uh, uh, kardiologjinë apo neurologjinë, një sektor të caktuar, po, mund të ketë një apo zero vende për uh, tre vite dhe mbas tre vitesh të hapet po përsëri një vend, ndodh që Isida që ka të birin e vet apo vajzën e vet. E merr vesh më shpejt. Në mjekësi apo mbesën e merr dhe e fut dhe uh, në këtë lloj specializimi. Siç ka pra ndodhur në punë Flori, politika planifikimi. Atër, politika planifikuese. Prit. Unë mendoj që duke u hapur, duke u zgjeruar më mirë kjo ë uh, pjesa e mos dypunësimit, do të rritet dhe numri i kuotave. Pastaj, kush është më i aftë? Sigurisht që nuk pretendon njeri që të jetë më i aftë ky që sa del nga bankat me atë që ka 20 vite eksperiencë. Absolutisht. Por, nëse ti ke kaq eksperiencë, shko tek privati, jam shumë i bindur që privati do të të paguajë më mirë. se sa shteti dhe të gjithë do të zgjedhin privatin. Pra ideja është dhe i bie që shteti në shtet ngelen ata që do të merren me shiko puna çalon që prej pjesës së po, planifikimit. Isida. Pra që këtu, në po, momentin që shteti nuk planifikon se në një rreth të caktuar, në një qark të caktuar, duhen kaq mjekë, x mjekë gjinekologë, po. x mjekë neurologë etj etj. Që në këtë moment këtu ka çaluar puna. Sepse nëse ne do të bëhemi të gjithë do të zgjedhim specializimin neurokirurg mm -hmm. edhe në Tiranë, atëherë ke të gjithë spitalet e rretheve që është një super problem shumë i madh, i ke pa specializime. Është e frikshme, nuk ka mjek të specializuar. Të po, po, mendosh që treçereku i popullsisë normalisht duke paguar taksat mendojnë që do të shkojnë në spitalin shtetëror të të po. të, të kurohen në qoftë se kanë një problem. Ti shkon aty dhe po ti nuk ke them... mjek që të të ndjekë nga mbrapa, sepse mjeku ka shkuar tek privati sepse aty ka rrogën më të madhe. Tamam. Jo, po ja u them nga eksperienca personale. Ë, uh, qarku i Korçës, që është një qark relativisht nga më të mëdhenjtë në juglindjen e vendit. Mm. Nuk ka mjek ginekolog. Oh, Zot, ata vazhdojnë akoma me mamitë e dikurshme. I Devollit një herë në javë dhe bën vizita në maternitetin e Korçës. Dhe kjo është për të vënë kujën. Mirë, mirë. Di edhe unë që marrim, janë në Shkodër edhe punojnë në Malësi të Madhe. Marrim veriun dhe kemi Burrelin. Një qytet i vogël, por relativisht një rreth që përfshin gjithë pjesën tjetër po, po. aty, pra rrethi i Matit. Nuk ka mjek ginekolog, obstetër ginekolog. Dhe kjo është e tmerrshme. Absolutisht, jam shumë dakord me ty. Kështu por... që Unë them që problemi qëndron që prej planifikimit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, për të mos bërë eksperten absolutisht, por atë çfarë ne uh, hasim në realitet. Kjo është. Megjithatë, megjithatë, është një problem po që po mendoja edhe diçka do të kemi pas pak, do mendoja ashtu po. Do largohemi, po po mendoja mm. edhe një gjë të fundit edhe uh, ikim. Uh, mund të jetë me vërtet kjo pjesa e mos dypunësimit, por mund të jetë ndoshta me kohë të pjesshme Pra vetëm uh, si specialist. Në fakt uh, vetëm ditën e djeshme, vetëm ditën e djeshme u bë e ditur që mbi 130 punonjës kishin filluar uh, në shtet të punonin, të cilët njerëz të cilët kishin dalë studentë të mjekësisë, kishin dhënë provimin dhe kishin nisur punë në instanca shtetërore. Çështja është për të mos bërë avokatin e djallit, por çështja është të mos bëhet fasada. U ndërtua një ambulancë dhe u u çua një karrocë tek një spital tjetër, por të merren gjërat në thelb. Absolutisht, absolutisht. Ne do ia lëmë vendin muzikës gjithsesi. Po. Uh, Isida do të vijë me edicionin informativ për t'ju dhënë më tepër informacione rreth uh, aktualitetit dhe sërish do të kthehemi në klubin e mëngjesit pas pak. Një kaçe për t'u mbajtur mend. Ama, au, au, au, au. Çfarë komplimenti që në mëngjes. Po, po, po, po. Eldi, po, shumë mirë sepse unë nuk është se kam ndonjë vështirësi Flori. Mhm. Mm por domethënë kam pak domethënë në memorien time kam të ngjeshur shumë emra. E di, e di, Romi, Rezi, Rudi, e kuptoj. Që unë i përdor në mëngjes edhe A kupton, nuk po, nuk është para që të bësh si për mua. Po sigurisht as që bëhet fjalë, po, po ti ti kur e ha trafikun me dhëmbë. Emra, emra po, tan, po. po e po. Sidomos kur ndezim një ose deri në dy motorë. Ah, pikërisht, kjo ishte përgjigja. Si duket situata në kryeqytet Eldo? Po Flori, aktualisht dita sot më paraqitet e qetë, ka filluar e tillë në orën 7:15 minuta deri në këto momente. Flasin për të paktën 70% e lëvizjes së mjeteve në kryeqytet nuk ka probleme. Duke filluar me akset kryesore, ne mm -hmm. të paktën marrë shkas nga dita e djeshme, kemi pas shumë trafik dhe shumë probleme në shumë segmente kryesore, ka qenë pallati me shigjeta ka qenë problematik lëvizja që nga momenti kur ç'ndodh një fërkim midis dy mjeteve dhe deri në momentin që është bllokuar, ka qenë të paktën mbi 4 orë segmenti tek pallati me shigjeta ka qenë shumë problematik. Aktualisht, lëvizja që vjen do ta filloj me segmentin e rrugës Kavajës, mm -hmm. lëvizja që fillon tek pallati me shigjeta dhe drejt lëvizja që vjen nga kombinati, pallati me shigjeta dhe anasjelltas, për momentin kanë flukse trafiku. Por më shumë spikat lëvizja që vjen nga kombinati drejt pallatit me shigjeta. Tek rruga dëshmorët, tre dëshmorët, paraqitet prezent numër i madh mjetesh, duke krijuar situatë fluksi trafiku. Wow, sa afër erdhe. Kemi kemi situatë tjetër problematike për momentin, është rruga Teodor Keko, nga Pallati me Shigjeta, drejt sheshit Shqiponja, krahu i djathtë paraqet situatë trafiku. Jo të rënduar, mm -hmm. por pak të dy semaforët që janë, i paraqiten me vështirësi trafiku. Ndërkohë segmenti i rrugës Durrësit, Flori qarkullon pa probleme, lëvizja fundi i autostradës, sheshi Shqiponja, më pas qarkullon pa probleme zona e Laprakës, Kryqëzimi i rrugës Tre Dëshmorëve, pjesa që i afrohet sheshit Rilindja, për momentin rrethrrotullimi Zogu i Zi mm -hmm. qarkullon me trafik normal. Edhe pjesa e mbetur nga rrethrrotullimi Zogu i Zi drejt qendrës qarkullon pa probleme. Ndërkohë që zhvillimet në Unazë janë akoma më shumë pozitive sot, po. kryqëzimi Don Boskos Farmacia 10 qarkullojnë të gjitha kryqëzimet duke filluar Jordan Misja, stacioni i trenit Siri Kodra rruga 5 Maj dhe semafori i fundit tek farmacia 10 qarkullon pozitivisht. Mm -hmm. Krahu tjetër paralel, Ferit Xhajko stacioni që vjen nga zona e spitaleve drejt stacionit trenit, për momentin Ferit Xhajko është i qarkullueshëm. Rruga Bardhyl nuk ka trafik në të dy krahët e saj qarkullon pa probleme, por dhe bulevardi Zhan d'Ark sot ka impulse të mira sepse qarkullon pa trafik deri te kryqëzimi i rrugës së Elbasanit. Gjë e mirë. Pavarësisht se rruga e Elbasanit ka rryma trafiku në këtë orar me trafik, mm -hmm. duke lëvizur nga zona e Saukut drejt rrugës Xhorxh Bush, nuk ka penguar bulevardin Zhan Dark dhe lëvizjet në Unazë për momentin deri te ura Vasil Shanto, duke u bashkuar edhe bulevardi Gjergj Fishta, mm -hmm. pa probleme. Unë aktualisht Flori jam në zonën e Tiranës së Re, mm -hmm. nuk e kuptoj që këtu mbas orës 8 vazhdon të ketë situatë trafiku. Vazhdon ende aty. Po unë jam i, i parkuar në rrugën Perlat Rexhepi, mm -hmm. pjesa që vjen nga rruga Ibrahim Rugova ose nga Karlsbergu drejt sheshit Wilson për po. momentin qarkullohet pa trafik. Më më shumë probleme ka lëvizja nga diga e liqenit drejt sheshit Wilson, ka shumë mundësi për të gjithë qytetarët që na dëgjojnë dhe drejtuesit e mjeteve, ka një mundësi që të vazhdojmë nga autostrada ose nëpërmjet rrugës së Kosovarëve dalim në rrugën Komuna e Parisit, më shpejt se sa nga shkolla Petro Nini drejt Sheshit Wilson sepse ka trafik. Rruga Sami Frashëri ka probleme me trafik të rënduar nga Sheshi Wilson deri te ura e drejtorisë policisë. E vërtetë është Eldi, edhe unë e përdor shpesh rrugën e Kosovarëve në atë zonë për për të shmangur trafikun. Është një mundësi, janë dy mundësi në fakt Flori në këtë në këtë pellë. Është edhe mundësia e fundit pra me me përfundimin e punimeve pranë rreth rrotullimit të kopshtit zoologjik, po. është një mundësi djathtas që mund të na nxjerrë nënkalimi ku ngjitesh për te po, kodrat e diellit. Po, pra, e vërtetë është. Mundësi tjetër për ta evituar të gjithë trafikun që vjen nga diga e liqenit drejt sheshit Wilson. Mm -hmm. Rruga Sami Frashëri drejt bulevardit qarkullon pa probleme dhe vazhdimi drejt Sulejman Delvinës, Ura Vasil Shanto, qarkullon pa trafik. Edhe qendra e Tiranës ka filluar me pak intensitet trafiku, po. pak dhe një segment është po shfaq probleme është rruga Luigj Gurakuqi nga sheshi Avni Rustemi drejt nëntëkatësheve ka fluks të rënduar trafiku por i lëvizshëm pa probleme me trafik. Pa duke kur themi i lëvizshëm kuptohet që ka prezencë numri të madh mjetesh, por duke duke mos lëvizur në një orë, sepse në rast se mjetet lëvizin në një orë, po nuk mund të quhet më fluks trafiku, quhet trafik. Në rast se mjetet po, lëvizin të sinkronizuara gjithmonë me rrjedhje normale, të quhet fluks i lëvizshëm trafiku. Dhe kjo është vetëm në këtë zonë pra Luigj Gurakuqi në zonën e Qendrës. Pjesa tjetër, Sulejman Pasha, Urani Pano dhe Ded Gjo Luli për momentin qarkullojnë pa trafik drejt uh, fillimit të rrugës Durrësit. Pra, Unaza e detyruar poshtë. Me këtë rast i përmend i përmendëm të gjithë emblemat dhe figurat më të rëndësishme të historisë shqiptare. Po. Eldi je je fantastik. Të lutem çik borisë, ka s'ka polic aty, po të ndaluan thuaj isha te klubi. Lejohet, lejohet për klubin e mëngjesit. Mirë. Ah, mrekulli. Ishim me Eldin nga Radio Taxi Lux. Ne kemi gjithmonë këtu prezent te klubi e mëngjesit. Radio Taxi Lux sjell oferta fantastike transporti uh, për gjithë ju që doni të shmangni trafikun. Eldi di shumë mirë gjithë pozicionimet edhe rrugët gjithë rrugicat, alter, rrugicat alternative. Brenda tira vijës së Tiranës, vijës së verdhë të Tiranës, uh, 300 deri në 400 lek uh, kushton Raportoni. Mund na raportoni po. gjithashtu. Le të informojmë njëri njëri tjetrin. Po. Le të ndihmojmë mm. siç ndodhi ditën e djeshme kur një mesazh një dëgjues na dërgoi mesazhin, edhe Eldi automatikisht na informoi për gjithë situatën, çfarë kishte ndodhur aty dhe pse ishte krijuar trafik. Bukur. Ne do të vazhdojmë me kë ka parë Rudi Përpara se të kalojmë te miqtë tanë. Po, besoj se është gjetur për një minutë. Në qoftë se e bëjmë për një minutë, shpejt e shpejt Rudo. Hajde, okay. Përgjigja është gjetur Lisa është fituese ka thënë Xhesila Mirtezaj. Po, Lisa, urime. Ke një çift biletash për në ArTurbina. Mhm. Mm okay. Kë kam parë? Atë Rudi ti ke parë një bjonde shalëgjatë. Nizi Altini. Mhm. Jo. Jo. Një brune shalëgjatë. Jo. Një brun shalëgjatë. Jo, por është akademik. Është aktor. Jo. E po të marrtë e mira tani ikim pra te miqtë pa se që ka i gjatë. Është pedagog. Është pedagog. Nuk jam e sigurt nëse ka qenë, mund të ketë qenë më përpara ndoshta. Nuk Mirë, nuk mendoj që është momentalisht. Jo. Atëherë ikim te miqtë. Ikim, ikim te miqtë, po e keni gjetur ju se kë ka takuar Rudi. Nuk do ju japim vetëm dy bileta për ArTurbina, po edhe një kontroll për ju. Derisa gjejmë kë ka parë Rudi. Coldplay Yellow ka qenë singulli i parë që i solli në vëmendjen e publikut Coldplay dhe singulli i parë që i solli edhe famën e madhe dhe më pas sigurisht pasuan albume shumë të mira dhe shumë hite të tjera që ne i duam fort. Por në fakt, në fakt, Do të ndalemi pak te një tek një lajm që dje ka tronditur mjekësinë, faktikisht, mm -hmm. uh, mjekësinë botërore, sepse është një moment shekullor, duhet thënë, dhe një kthesë e madhe në mjekësinë botërore, mm -hmm. pas, pasi duket se pacienti i dytë në botë me virusin e hivit, mm -hmm. është shëruar më në fund dhe është deklaruar totalisht i shëruar dhe imun ndaj uh, HIV-it, ndaj uh, uh, bakter, ndaj, ndaj virusit të ndaj HIV-it, po themin. Pra I pari... ka qenë, uh, ka patur virusin. Pa tjetër. Okay. Ka qenë i sëmurë edhe me kancer. Oh. Pra, oh. pak a wow. shumë, uh, me sa duket uh, njerëzit që kanë virusin e HIV-it, shumë prej tyre kanë edhe kanë qenë të sëmurë me me me kancer dhe të cilët kanë kanë sepse dobëson imunitetin imunitetin e trupit dhe është vërtet. dhe ti mund të marrësh menjëherë sëmundje të tjera. Kështu që ë e para momenti i parë historik siç dihet ka qenë në vitin 2007 me pacientin e Berlinit siç e kanë quajtur, ë Timothy Ray është emri i tij. Ai jeton në ditët e sotme, është 52 vjeç, u shërua totalisht nga nga uh, virusi i HIV-it, dhe u shërua nëpërmjet një transplanti të palcës kurrizore. Mm -hmm. Duket se kjo funksionoi, por ai desh vdiq nga nga nga nga operacioni jo, nga, nga të gjitha nga të gjitha drogat e shumta që duhet të merrte kundër HIV-it edhe sepse ai merrte edhe shumë ilaçe pasi bëri uh, transplantin e palcës kurrizore. Po. Kështu që ai desh vdiq nga ky trajtim, por por mbijetoi. por frik mjekët kanë pasur shumë frikë që ta ripërsërisin dhe nuk kanë ditur çfarë të mendojnë për këtë gjë. Tani del The London Patient, që është pacienti londinez sepse ai ka i dyti ka ka kërkuar që të mbetet anonim për mediat. Mm -hmm. Përkundër të parit që ishte pacienti i Berlinit. dhe pacienti i Londrës në 2016-ën ka bërë një tra transplant tjetër të palcës kurrizore dhe në 2017-ën ai shpallet përfundimisht HIV free. HIV free, pra nuk ka wow. asnjë qelizë me virusin e HIV-it në trupin e vet. Si ndodh kjo? Ka një kleçk. Hmm. Kush e ka? Kush e ka palcën kurrizore që ka imunitetin mm -hmm. ndaj virusit të HIV-it? Këtë e kanë shumë pak njerëz në botë, të cilët të gjithë rrjedhin nga njerëzit që janë nga shtetet e Europës veriore. Pra po themi wow. Suedia, Nordik, Norveg Suedia, Norvegjia, Finlanda, Danimarka, uh, të gjitha vendet e rusët përtej detit Baltik, uh, mm -hmm. edhe bielorusët, edhe rusët, mm -hmm. pak paksa futet edhe Anglia herë pas here në këto dhe Gjermania futet pak dhe Irlanda futet pak, mm -hmm. por më shumë vendet nordike që janë po themi Latvia këto, Finlanda që janë më lart, ëh, mm -hmm. mm -hmm. deti Baltik. Dhe normalisht këta, domethënë njerëz që rrjedhin nga nga nga nga uh, njerëz që janë nga Europa veriore e mund ta kenë këtë um, këtë elementin, po themi në në palcën e tyre që janë imun ndaj virusit dhe nuk i zë virusi i HIV-it. Tani këta njerëz mund të japin, mund të bëhen donor. Këta mund të dhurojnë pra palcën e tyre në mënyrë që të trajtohet një pacient. Por të bëjmë një ë po themi një bilanc. Hmm. Nga 7 miliard njerëz pak a shumë në botë, 37 milionë janë të sëmurë me HIV, momentalisht në botë. 37 milionë. 37 milionë. Janë identifikuar. Ndërsa dhurues që mund të kenë palcën kurrizore me ë uh, me këtë, sepse kjo kjo është një proteinë që quhet proteinë mutative, mm -hmm. që mhm. quhet CCRV mm -hmm. dhe në qoftë se ti e ke këtë dhe e bën një transplant te dikush tjetër, mm -hmm. ai bëhet imun edhe ai dhe e, e HIV-i nuk përhapet më në trupin e tij po. tek pacienti i sëmurë. Kështu që normalisht këta njerëz janë vetëm 22000 në botë. Ah, 22000. 22000 nga 37 milionë që janë të sëmurë me HIV-in. Megjithatë, megjithatë janë duket se ka dhe pacientë të tjerë Ka që shpresë. po kurohen në këtë mënyrë dhe kanë kanë bërë transplante të palcave kurrizore, por ende pritet që të marrim eh, rezultate. Gjithsesi, pacienti i Londrës është shpallur totalisht i shëruar nga HIV-i dhe i dyti ky siç e theksuam, nuk ka vuajtur si i pari, pra nuk e kaloi një eksperiencë pothuajse pranë vdekjes në mënyrë që të shërohej nga HIV-i. Ky e kaloi shumë më lehtë dhe mjekët janë shumë të lumtur sepse kjo do të thotë kjo është diçka shumë e madhe në botën e mjekësisë. Tani mund të shihet një mundësi për t'i trajtuar kështu ah, pacientët e HIV-it. Lajm shumë i mirë. Por nuk mund të shihet si një zgjidhje, sepse të bësh palcë kurrizore transplant ka shumë shumë efekte anësore. Tani ky personazh që pyeti Dia edhe që e nisëm kuicin, mos është një mjek akademik? Jo. Okej. Okay. Mo, mos është gjë moderator? Pa. Është moderator. Oh. Moderator pa. akademik. Hmm. Ah. Ah. Po e ke postuar ti në ndonjë vend këtë? Jo. E ke qejf ti këtë? Pa. A tani të gjejmë ne kë ka qe. Po vëm, është i bie. Vazhdo, vazhdo Flori. Është ë uh... uh... Derisa të digjesh. Nuk punon në klan. Atëherë nuk punon në klan, ja. Punon në top. Ja. Ah, te po pra, unë e gjeta, unë pra, gjeta, po pra, po. Kam një përshtypje që e kanë gjetur. E kanë uh, gjetur sepse ne kemi folur para pak ditësh për këtë personazh. Mhm. Mm Edhe këtu në emision. Po mirë, ta themi. Është i fillon emri me, me A. A. Ja. Jo, si jo. Jo. Si jo, mar. Ata që kanë uh, dhënë përgjigjet uh, Adi Krasta mund t'i Ti mund t'i eliminojnë. Vërtet, oh. atë të marrë të mira oh. i thon kësaj. Mm. Nuk është Adi Krasta pra. Mm -mm. Është mbi të 40-at ky njeriu apo nën? Sa po, po. Po ku e ke parë këtë njeriu tani s'e fiksove fare? Po s'mund ta them më burr, si më. Nuk mund ta thotë vetë. Bën lidhjen ti pastaj. Vazhdo Suada. Pra thamë është 40 vjeç. Po. E ka numrin e këmbës mbi 42-shi? Si mund ta di unë atë Flor? E po tani kur e shef, ti ia marrësh të dhënë. Ashtu ë? Ah, pa pa pa. Pak se na fut në një çort të gatë. Sikur të kam bërë ndonjë pyetje si kjo ndonjëherë kur ti ishe ndonjë të famshëm. Hmm. Mund ta kishe bërë. Është me syze? Po. Ah. A është me syze? Akademik. Me më i fillon emri? Jo. Moderator, me syze, 40 vjeç. Nuk punonte në klan dhe në top. Më duket se e kanë gjetur? Jo. I fillon emri me E? Jo. I fillon emri me B. Po! Ah, wow, wow, wow. E gjete ti? Po mua s'më vjen asnjë, s'kam asnjë ide. Blendi Salaj. Blendi Salaj. E përshëndesim. E përshëndesim shumë, e përshëndesim shumë. Po e kanë gjetur dëgjuesit apo e gjetëm ne? E kanë gjetur, e kanë gjetur. E kanë gjetur me gjithë. E kanë gjetur tani, domethënë po, në momentet e fundit. Sepse përpara u dhanë disa alternativa të tipit Adi Krasta apo Enkel Demi e disa të tjerë, por mhm. por Ishte pikërisht Blendi Salaj. Ishin syzet pra që bënë diferencën. Ishin syzet. Megjithëse më duket se ishte pa syzet, apo jo? Po, por që i mban, domethënë ai i ka syzet. po bën kot sikur nuk i ka. Ja, e përshëndesim Bukur. shumë Blendin. Kë kemi fitues? Atëherë, fitues, personi i parë që e ka dërguar Është Çilieta. Çilieta, urime një çift biletash për në ArTurbina. Mhm. Për këtë fundjavë, është fundjava e fundit e shfaqjes Gusht Portret Familjar, duhet ta shohësh patjetër sepse ka marrë vlerësime shumë të larta nga të gjithë njerëzit që kanë shkruar për këtë shfaqje. Ë, ndërkohë, ndërkohë, Ne do të luajmë sërish. Ti mund të nisësh shumë shpejt një emision me Blendi Salaj. Pse jo? Po po, pse jo? Besoj që do shkonit. Absolutisht. Edhe unë kam përshtypjen se po. Edhe jo, unë ëndërroj, të vazhdoj dërim me ty, Flori. jo, me jo. Ne nuk për, po, është paralel. Jo, jo, nuk pra, ka lidhje, ta bëj paralel. Paralelisht, pra. A, ah, të jetë e dypunësuar, apo pse mm. lejohet kjo, në gazetari? Lejohet, pse jo. Oh yeah. Mirë. E zbuluam edhe se kë kishte parë Rudi. Mhm. Mm mhm. Mm Jemi gati për një lojë tjetër? Jemi gati për një lojë tjetër. Do të bëjmë një të thjeshtë, një quiz të thjeshtë? Apo një quiz për dy bileta Cineplex? Mund të bëjmë uh, Se kë kam parë unë? O, oh, prapë me personazh? Po, tani po e vazhdojmë Altin ti kë pe dje. Kujto. Unë s'pashë dje. Blendin pashë. Ëm, jepini pra. Atëherë eh, ti Flori ke parë mm. natyrisht një vajzë. Po. Që punon në top, nuk di a. Jo. S'ka lidhje fare. Suada? Ëm, vajz pra, ha? ishte vajz? Vajz. Uh, bjonde? Jo. Vajz brune. Po. Punon në një televizion? Jo. Okej, nuk punon në televizion. Jo. Altin? Atëherë është shkrimtare. Jo. Suada? Ë, uh, këngëtare? Jo. Aktore. Po. Uh. Aktore brune. Është nën të nën 25 vjeç. Jo. I fillon emri me Y. Me Y. Jo. I fillon emri me D. Jo. Është është mbi 30 vjeç Flori? Po. Mbi 30 vjeç. Ka luajtur në shumë filma? Po. Ka luajtur në shumë filma. Kujdes Rudi. Filma të kohës edhe apo dhe filma të kohës së xhaxhit? Të, të kohës së xhaxhit edhe të tanishëm, po tani nuk është se janë bërë shumë filma që të thuash plasi vu edhe vitet 2000. Apo se ke idenë mirë? Nuk e di nëse ka një, po më duket se ka një. Okej. Më duket. A po po po punon në ndonjë projekt kinematografik momentalisht? Nuk di të ta them këtë gjë. Është aktore humori? Ka bërë edhe humor. I fillon emri me M? Jo. I fillon emri me E. Jo. E di, s'a për kë e ke bërë? I fillon emri me R. Jo. O Altin. I fillon emri, domethënë është, mos është burri, burrit i fillon emri me G. Burrit. Ha. Apo jo. Se burrin e ka aktor. Di që e ka me të njëjtin mbiemër burri. Ja, jo, po besoj. Po, Nuk po. e ka aktor. Nuk e ka aktor burrin, po po pyet apo jo. Ja. I Jo, jo, s'e ka. Jo, Nuk jo. ka shkuar aq larg sa t'ja shohë këmbën, eh, numrin e këmbës, kështu jo, jo që. Jo, jo, numrin e këmbës mund t'ja di, po. nuk di profesionin e burrit. Po, në fakt, po burri nuk është aktor, e vërtet është. Domethënë e kisha sakt. Nuk është aktor. Në atë fushë ka, po. po, po. Kaq po ju ndihmoj tani. Në atë fushë. Në atë fushë ka, kujdes pra. Ah. Është regjisor. Po. Wow, wow, wow. Regjisor dhe aktore. Mos i fillon emri me V? Jo, po ka V në mbiemër. Kujdes, Rudi. 069 20 70 222 është numri i telefonit. Fillon emri me A. Jo. U shkri Flori, u kënaq Flori që nuk po e gjejmë dot. Ehm. Um, E ka një rol mm, rol rol domethënë që të mbahet mend. Oh, ka disa role role që i mbahen mend. Ua. Është mbi 50. O do gjej moshën e saktë të të të ah. të. Jam shumë i bindur që ju ka marr malli për ta parë n'skenë. Ah. Domethënë për ta parë. Pra ajo paska disa kohë që nuk e kemi parë. Kishte një rol të fundit që u komentua për mirë. dhe është futur shumë në gjendje. Por një rol madje shumë të mirë, por jo protagonist domethënë. Jo, jo protagonist, po mhm. për atë njeri të merr shumë malli. Rol teatri Flori. Teatër, në mos gaboj po teatër, teatër. Ka luajtur më shumë teatër apo filma? Ne e njohim nga filmat. Ne e njohim nga filmat. E fillon emri me R? Jo, ka V në mbiemër, kujdes. Po. Kujdes të gjithë që po dërgojnë ndërkohë përgjigjet. Eja është ezauruar. Pra Flori tha që nuk i fillon emri me E. Kujdes. Kë ka thënë me? Eva Alikaj. Pra është shkodrane. Jo. Madje është shumë e çuditshme, por nuk e dija fare që është nga ai vend që është. Po, po, po. Ka bërë dhe humor. Na fute në ca labirinte. Dhe madje ka bërë një që është Është një rol po? Shumë rol shumë i bukur, shumë i këndshëm. I fillon emri me M. Ja. Në rol më duket se i fillon emri me M. Ja, ja, na brillam tani. Oh. Ah, Flori, ç'ishte kjo? Ta kishim nesër këtë, përgjigjet po vazhdojnë ndërkohë. Ta kishim nesër këtë, ishim më të kthjellët. E kam parë, e kam parë në Tiranë të Re. Mm. E kishte ndaluar një zotri. Po. po, po po e them se si e pash. Dhe në fakt kur e pash ngela pak. Kisha shumë kohë që nuk e shikoja. Është e bukur, shumë e bukur. Për mendimin tim, shumë njerëz thonë që, domethënë, uh, kur flet për shembull me prindërit tanë, bravo mm -hmm. e mhm. gjeti. E gjeti. E ka qenë lidhur me ndonjë politikan? Ë, uh, jo nuk ka qenë e lidhur me politikan, por uh, shumë njerëz thonë që në kohën e vet nuk është se s'ka qenë e bukur, ka qenë e bukur, por kishte edhe aktore të tjera që mund të thoje që kanë bukuri më të veçantë. Mhm. Mm Po ajo futej në rol frikshëm. Shi, dhe aktore, për mendimin tim është aktore shumë e mirë. Dje kur e pash, edhe A kur, kemi një përgjigje ndërkohë? Kur vura re dhe moshën, po kemi një përgjigje. Kemi një përgjigje të saktë. Kemi. Se ne s'po e gjejmë dot. Po. Ne shumë rëndë. Ne dështuam rëndshëm dhe keq po, në këtë lojë. Po më si ka mundësi ti? Si ka mundësi pra, nuk e di dhe unë. Suada një teatro lover. Po pra. Altini Un le të nuk... poezi në teatër. Mua këto të dhëna nuk po më thon po, asgjë. Po, po më pra, u bëra lëmsh. Bruna. Ka luajtur shumë role. Shumë role. Mbi të 50. Mbi të 50. I fillon mbiemri me V. I fill, jo, nuk i fillon. Ka V. Ka V në mbiemër. Okej, ka V në mbiemër. Kujdes. Burrin e ka të po të njëjtës fush. Kështu që sa doni më shumë. Jo aktore, po e ka, jo aktor, po e ka të njëjtës fush. Pra e ka regjisor pra. Bravo. Hë pra Rudi. I fillon emri me L. Po, me L, pra me L i fillon. Me L më marr. Ka marr dhe mua malli për atë. Hë pra tani? Hë pra se ju sigurisht keni parë ndonjëherë teatër. Që bëri mëkatin më të madh pse u fut në politikë, si kishte qëndruar aty po, pra, teatri dhe po. kishte përçuar. Do ishte Okej. Okay. Wow. Kush është fituesi? Tani do më duhet që ta kërkoj se kanë mbritur shumë mesazhe. E kanë gjetur, ë? Po, po, e kanë mhm. gjetur. E kanë mhm. gjetur. Po, po. Uh, ja të shohim. Ishte me flokë të gjatë apo të shkurtër Flori se për rolin e fundit ajo i preu po, flokët. Po, ishte me flokë të gjatë me balluke. Ashtu siç e ka mbajt historikisht. Po, po, po, po, ishte me flokë të gjatë me balluke, po mbeta se kisha shumë kohë që nuk e nuk e nuk e kisha parë. E di që për rolin e fundit që po diskutone, po, mm. po po përmendje edhe ti u përfol që Shum. ishte një rol goxha i këndshëm. Ishte një rol mashkullar. E ka gjetur Spiro i pari Luiza Xhuvani. Urime Spiro. Ka dërguar mesazhin. Mm -hmm. Edhe je fitues i dy biletave për në ArTurbina. Mm. Kështu që mm. ne do largohemi tani vijnë miqtë tanë dhe do rikthehemi përsëri. Ishte ky bashkëpunimi i Rita Orës me Cardi B, me Bebe Rexhën edhe me Charli XCX. Kishim kohë që nuk e kishim dëgjuar. Mhm. Faleminderit që na e rikujtove Altin. Meqë jemi te gratë Sepse këngët duhet të kenë një hapësirë pra që mos të të vijnë deri te veshët Po, po, meqë jemi te gratë Ju e dini që uh, kanë festën uh, uh, Këtë po, ditë po, pra 7 po, marsit 7 8 Dhe e dini që uh, Stela Resort është vendi ideal ku mund yes! të mblidhen uh, gratë me njëra tjetrën edhe të festojnë. Wow. Uh, siç e kemi thënë, uh, aty do të ketë muzik live nga dy vëllezërit e mrekullueshëm. Kjo është gjëja më fantastike që nata fillon me muzik live, live. dhe me aheng, se ne shqiptarët pa aheng nuk e fillojmë dot diçka. Pastaj si vazhdon? Pastaj vazhdon me dhurata dhe ide shumë interesante në rast se doni që t'i bëni një surprizë mamave apo mësueseve tuaja, mund t'i çoni në një spa. Oh, dhe e dini që uh, te Stela Resort është spaja më e madhe në Tiranë. U shtriq Altini. Dhe dhe jo, për më pra, pra, tepër, oh, oh. dhe për më tepër kur shkojnë shumë zonja, përfitojnë dhe ulje. Oh, sa mm. bukur, pra nëse janë sa më shumë kanë dhe ulja. Aq më shumë ulja. Kanë edhe ulja. Endri dhe Stefi thamë live. Po, yes. ju e dini që Stella Resort është vendi ideal për organizimin e eventeve, e ka traditë tashmë është mhm. kthyer mm -hmm. në traditë dhe për të gjithë ju që doni t'i kënaqni nënat, mësueset, motrat, të dashurat e zemrës suaj, për rezervim mund të kontaktoni në numrin 067 20 Um, pra kur shmpin diçka të mpirë. Si quhet? 069 2070 222 është numri jonë i telefonit. Interesante. Do ta nisim me një kontroll të plotë pranë klinikës Vital. Dhe me dy bileta për ArTurbina. Dhe dy bileta për ArTurbina. Mirë, më pëlqen si çmim. A ia keni idenë për çfarë po flet Flori? Cila është jo. fjala që po kërkon Flori? Cila është fjala që është ekuivalente e kuptimit kur shmpin diçka të mpirë? Mhm. Mm Vërru mesazhe shërudo. Janë duke ardhur, po, janë duke ardhur mesazhet e para. Megjithatë ne do të Tani, do të japim bëj ju një pyetje. Mhm. Mm. Po. U, uh, prapë ne. Po. Si e shpjegoni fjalën O sa bukur ti. Më kënaqë zemra. Ke filluar të më kuptosh me sy. A të mbaj. Altin ti ishe me me rrënjë dhe me këto, me gjëra toke. Po, në fakt mbërdhok, ë uh, mbërdhoku, mbërdhok, mbërdhokët është në krahinore guralec. Oh, e pra to e Altini. E gjeti. E gjeti si gjithmonë Altini. Oh, faleminderit. Është jashtëzakonshëm. Unë kam një lajm në fakt për të gjithë uh, tifozët e e Gjermanisë, nuk e di mm. kush bën tifo me Gjermaninë këtu nga ju, Flori. Atëherë Flori në kampionatin e ardhshëm ti nuk do të shikosh më në fushën e blertë, Hummels, Boateng dhe Müller. Ua ka një vendim i Löw, i Joachim Löw, i cili ka bërë me dije se Müller nuk do jetë? Müller. Po, do të jetë një fillim i ri për kombëtaren e Gjermanisë. Ata kanë dhënë kontributin e tyre, por e kanë bërë ciklin, kështu që Këta tre uh, futbollistë nuk do të jenë më pjesë e kombëtares gjermane. Wow. Qave ti Flori tani. Mm. U mërzita shumë. U mërzita, ë? Kjo i këto ishin lajme të tmerrshme Si ka mundësi të ikin këta emra nga kombëtarja e Gjermanisë Jeta ime tani nuk ka më kuptim Janë emra shumë të rëndësishëm thjesht neve s'e ndjekim futbol Një minutë heshtje për oh. Sigurisht. Shko mos harro se këta i dhanë fitoren Gjermanisë në Brazilin, në kampionatin e Brazilit. Ora. Mm. Besoj se mjafton. Mos e kam shumë problem fakt. Se u bën 1 minutë. Po. Ne do japim pak kohë ndërkohë. Atë që ai 5 minuta. Po, po gjithë dëgjuesve tanë për të gjetur kuicin e fjalorit. Për të gjetur kuicin e fjalorit edhe një herë Ne do të japim një një informacion të vërtetë. Megjithëse duket pak uh, mosbesues që si ka mundësi. Bëhet fjalë nga kompania Tech Point, ë uh, miqtë tanë. Mendon për klientët e saj të besuar dhe kjo është shumë e rëndësishme. Sepse keni një mundësi, keni mundësi për të vlerësuar telefonin e vjetër dhe TechPoint ju pajis me teknologjinë më të re sipas dëshirës, por sigurisht edhe mundësisë me çmimet më konkurruese në treg. Mm, pra, dërgoni... unë s'e kam çuar telefonin, po kam vendosur ta çoj. Dërgoni ë uh, telefonin e vjetër. Mm -hmm. Ju bëjnë një vlerësim dhe nëse keni mundësi, mund të shtoni dhe të shkoni diçka tjetër po. ose mund të shtosh një telefon po. tjetër mbi atë telefon. Produktet uh, që merrni tek Tech Point janë me garanci deri në 2 vjet. Dhe kjo është Kjo është gjithashtu e rëndësishme. Dihet që çdo 2 vjet pra bëhet një rinovim i gjithçkaje. Po. Te teknologjia po flas. Një servis të autorizuar brenda 24 orëve. Fantastike. Kështu që nëse shkoni Një smartphone për për të rregulluar brenda 24 orëve ti e ke sërish në dorë. Edhe kjo është e rëndësishme se dje isha duke menduar që mund të çoja ë uh, celularin, smartphone-in, celularin. Mm. Dhe thash, "Bo, si do ia bëj?" Unë në fakt kam dy telefona të të njëjtit tip, pak a shumë, që i kam përdorur për 3-4 vite me radhë. Tani e ndryshova po. shyqyr e e rrita pak atë po. apdejtimin, po. Kështu që kam kam ndërmend që t'i çoj tek Tech Point sepse më kanë mbetur në sirtar dhe nuk kam çfarë t'i bëj dhe jam e sigurt si unë janë shumë shumë e shumë. Ja ku mund ta gjesh tek Ring Center Kati i tretë, shumë e thjeshtë. Në Ring Center Kati i tretë. Yes. Edhe uh, atje e sheh dyqanin e Tech Point. Mund t'i kontaktosh në numrin e telefonit 069 766 90 84 Por, Por sigurisht edhe në Facebook apo në Instagram mm. techpoint.al Ah, sa pra, bukur Pra, techpoint.al Në Facebook, Instagram u shkruani atyre Ju informojnë për çfarëdolloj gjëje janë fantastikë Sot të rinjtë funksionojnë më tepër nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mediave sociale mm. Kështu që do ta kenë më të lehtë ndoshta që ta, uh, ta kontaktojnë techpoint.al në Instagram apo uh, Facebook Kështu që uh, Çfarë keni telefona të vjetër, nxirrini nga sirtarët, çojini për t'i vlerësuar tek Tech Point dhe mund të merrni diçka me teknologjinë më të fundit ndoshta, brenda mundësive sigurisht. Tech Point ju ofron një marrëveshje shumë të mirë. Ndërkohë, dhe doja pak uh, se ç'bëhet për uh, ç'bëhet për këtë kuicin e fjalorthit. Çfarë mesazhesh kanë mbërritur? Relakso, thotë Dritani. Jo, nuk është fjala relakso. U ç, u çmpi Ose u sh, është u shmpi Jo, jo, është Shpi Diçka të mpirë Jo Shpi shpjegimi. diçka të mpirë Po Aha Vazhdo Kishte edhe alternativa të tjera plot në fakt Disa thonin shtriqe, më duket uh, se ç'ishte, se m'u kujtua po shtriqja e po, Altinit në atë moment. Po shtriqja, shtriqja. Kanë ardhur disa alternativa me shtriqe. Uh -huh. Jo, nuk është ajo. Mm. Pra, ju rikujtojmë dhe një herë. Nuk është as çpi, as shtriqe dhe as relax. Mm -hmm. Këto mhm. tre alternativa bien poshtë. Zgjim thotë Është. Shpi. Po. Diçka të mpirë. Diçka të mpirë. Të mpirë. Mm. Interesante. Shpi diçka të mpirë. Edhe ne këtu nuk e dim se për çfarë fjale e ka fjalën Flori. Sepse Flori nuk na i tregon asnjëherë përgjigjet. Mm. E mban për vete atë. Interesante, ndërkohë, ndërkohë për uh, kuicin e fjalorthit, mos harroni, keni një uh, kontroll të plotë në klinikën më të re Vital të Spitalit Amerikan dhe një çift biletash për tek ArTurbina ArTurbina. për shfaqjen e, këta, e kësaj fundjave që është edhe e fundit për këtë javë dhe për këtë muaj ndoshta. Shtriqem, vazhdojnë që të vijnë mesazhe pa fund, i shoh. Jo, nuk është shtriqem. Nuk është Nuk shtriqem. është shtriqem. E kuptuat? Mund ta hiqni si alternativë, pra. Absolutisht. Nuk është shtriqem. A të hapim një quiz tjetër se më duket sikur kjo e fjalorthit do të jetë shumë e vështirë. Ndoshta në hapjen e radhës. Në hapjen e radhës. Në po, hapjen e jo. radhës, okay. Ka patur një festë në Itali. Mhm. Mm Ëm që ndoshta mund ta hapim edhe ne këtu në Shqipëri. Po hajde pra. Në në qytetin në qytetin e veriut të Ivreas janë argëtuar jo pak njerëz mm -hmm. uh, gjatë Po. Një ndeshje Demash pra Gladiatorësh si në kohërat romake të lashta Gladiatorësh thotë Rudi si në kohërat e lashta romake E saktë Altini thotë Unë them Demash uh, Demash, Demash. Po ku ka, kur bëhen në Itali këto, s'jemi në Spanjë Po ti, ti Suada Makaronash Makaronash Interesante Në fakt e ka gjetur Altini. Altini. Altini. Ua! Ore, e ke të drejtë, më ç'a bën? Po pse është zhvendosur po pra Italia? Ndeshja e demave në Itali? Flor? Sepse uh, bëhet lufta e portokalleve atje. Ah, e paska gjetur Altini. E ka gjetur. Rreth 500 ton wow. portokall, portokalle. E di, është festival shumë i rëndësishëm, tani m'u kujtua. Të ardhura nga Sicilia përdoren uh -huh. në betejë. Dhe gjuan njëri tjetrin. Ndërsa banorët i rikthejnë një tradite që dat daton që nga mesjeta. Po. Sipas legjendës, portokallet përfaqësojnë kokën e një tirani djallëzor të shekullit të 12, sundimi shtypës i të cilit në Ivrea e çoi drejt prerjes së kokës. Por, beteja e portokalleve në vetvete nisi në vitin një mijë e nëntëqind e tridhjetë dhe kjo gjë ndodhi pasi vajzat që shikonin karnavalet e qytetit mm -hmm. qëlluan me portokalle mbi parakaluesit për të tërhequr vëmendjen e djemve. Po, po, është muaji shkurt, në fakt më kujtohet tani kur kam pas bërë një emision mm -hmm. televiziv Po. Kam pas një temë për muajin shkurt dhe muaji shkurt njihet si muaji i festivaleve. Mm -hmm. Dhe ka qenë pikërisht edhe kjo në Ivrea, Itali, i pra. gjuajtjes me portokalle, wow. përpos karnavaleve në Venecia. Pas kësaj ka shpërthyer një luftë e vërtetë që sot uh, ka dhe titullin zyrtar normalisht. Ëm um, dhe Imagjinoni gjithë këto portokalle. Mm. E kuptoj në Spanjë që gjuajnë uh, që është festa La Tomatina. Pra, domateve. Ka edhe një tjetër të domateve, pikërisht. Në Spanjë është ajo, edhe aty bëhet një një një një aheng i vërtetë salce tamam. Po kjo është shumë interesante. Po të shikosh fotografitë e kësaj me portokalle që janë edhe, domethënë aty një rrëmujë e po, madhe. Po portokalli është edhe i fortë në fakt. Po pra, se këtë këtë isha po, duke menduar. Se si hapet. Mund të ngelesh budalla pra pas festës. Jo, kjo kupton. Më duket se i kanë të ndarë në në mes, gjysma me pra, gjysma. Pra, sido që të shkoj? kupton me këtë që sa më shumë i afrohesh Ballkanit aq më të forta bëhen sendet me të cilat gjuan. Po. Kujdes nga Ballkani. Pikërisht. Mm. Ju ndodhet këtu mes nesh. Mm, do të largohemi. Do të largohemi te miqtan. Ikim. Dhe pastaj do të rikthehemi me një tjetër quiz. Yeah! Wow. Në fakt një rikthim pas në kohë. Është rikthim pas në kohë. Uh, Emma Bunton në fakt uh, një nga uh, bjondet kryesore po, të Spice Girls. Baby Spice. Po, uh, duket pas para, emrin. Po, para pak ditësh po lexoja që po bënte një rikthim në në muzikë, më dukej, po përgatiste një material muzikor. Megjithatë, sigurisht që pyetja e përjetshme, uh, që vazhdon t'i bëhet anëtarëve të Spice Girls është a do kemi një ribashkim të Spice Girls eventualisht. Jo. Dhe do të nisin një tur. Se jo. Por po do të nisin një tur në fakt, por Victoria Beckham nuk do të jetë pjesë. Kanë disa kanë disa shfaqje, por nuk e di, më duket kur një një nga një nga këto asetet uh, që kanë qenë edhe si mm. kryesor mm. zhduket nga grupi, nuk mund të jetë më njësoj. Geri ishte ajo që bëri shkëputjen e parë. Për shembull, mund të kemi Prodigy tani pa pa Flintin? Sigurisht nuk, jo, jeton, por Si ishte edhe me Linkin Park që Absolutisht, edhe Linkin Park sigurisht. Nuk vokalisti vazhduan, po Siç është edhe me grupin e Chris Cor, e Chris Cornell, uh, Audioslave. Tani uh, jeta e tyre ka marrë një tjetër drejtim. Për shembull, uh, Victoria është uh, në një tjetër dimension në fushën e modës. Dhe e kam idenë i... që nuk i intereson më fare muzika. Kështu që është vërtet. Në një kohë kur asaj ndoshta mund mund t'i interesonte, ishte shkëputja e Gerit që uh, bëri të mundur uh, atë rënien e shkëlqimit të tyre, mm. sepse ato ishin një pesëshe që funksiononin të gjitha së bashku. Po, por në fakt uh, elementi kryesor i publicitetit të Spice Girls ka qenë pikërisht Victoria Beckham, ajo që po, kishte po, më pak zë dhe që e ka pranuar në intervistat e fundit që ndonjëherë bënte lip sync dhe nuk këndonte dot. Po. Uh, sigurisht që ka qenë ajo e cila e rriti famën e Spice Girls dhe e çoi në një stad tjetër me lidhjen e saj me David Beckham. Absolutisht ishin çifti i momentit në kohën kur Spice Girls ishin shumë të fuqishme po. dhe ishin shumë produktive. Megjithatë Victoria Beckham tashmë së fundi duket se Megjithëse ka pasur shumë humbje në firmën e saj në në me koleksionet e fundit, gjithashtu edhe David Beckham me sipërmarrjet e tij ka pasur shumë humbje këtë vitin e kaluar. Mm -hmm. Flasin për miliona dollarë. Mm -hmm. Ajo po vazhdon gjithsesi atë po themi në fushën e modës. Po rrugëtimin e saj, angazhimin e po. saj si stiliste, po vazhdon me sfilatat, sigurisht që familja e mbështet, ka hapur edhe një kanal në YouTube, në të cilin uh, së fundi tregon se si është jeta e saj mbrapa perdeve, mbrapa mm. këtyre pispillosjeve dhe daljeve në publik. Kështu që dhe jo më larg se dje djali i tyre Brooklyn ka festuar 20-vjetorin. Po. Uh, Mashallah se janë rritur. Brooklyn më pëlqen se ka një stil shumë të viteve 50 si vishet, kështu me me një beretë, me me ato këmishat. Ata janë interesantë, domethënë janë influencers të padiskutueshëm si familje dhe fëmijët dhe ata të dy ndërkohë që David Beckham tashmë ka një statujë në Atlantic uh, City aty kur pasi hoqi dorë nga nga futbolli evropian luajti për një periudhë kohë në Amerikë dhe klubi ka vendosur që për nder të tij të bëjë dhe një një statujë të David Beckham. Perfekte. Bravo. Ja një super çift. Ndërkohë uh, kemi të hapur kuicin e fjalorthit, por do të hapim edhe një kuic tjetër për dy Po. Bileta për në Cineplex, ë? Në Cineplex. Një quiz pak më të thjeshtë. Më të thjeshtë. Mirë, pra, ë uh, 72% e njerëzve në botë kanë pranuar se idetë gjeniale të tyre lindin në në në pika pika pika pra. Pa. Në një far ambienti, ë? E suaj? Mm, le të themi. Do të kemi një fluks mesazhesh tani sa. Po. dihet që pra, e para të shkon në mendje. Pra 72% e njerëzve, ta mendosh. Po pra, 72% e njerëzve kanë pranuar se ide gjeniale u vijnë në këtë vend. Po. Në këtë vend, kujdes. Nuk është banja, po jo. jo. Mirë. Jo pra. jo. E po mirë. Atëherë, në qoftë se e dini përgjigjen 069 20 70 222. A e dini përgjigjen e saktë se ku u vijnë shumicës së njerëzve idetë më të mira 72% më saktë, ndërkohë që edhe kuizi i fjalorthit është i hapur, shpjegimi i fjalës është të çmpish diçka të, të shpish diçka të, të mpirë. Në qoftë se dini përgjigjen e saktë, dërgojeni menjëherë në numrin e telefonit 069 20 70 222. Ne ndërkohë do t'ju lëmë pak Rikthehemi me alternativa yeah, Suada. Po. Ah. Uh, duke ngrënë. Jo. Atëherë në gjumë. Jo. Në zyrë. Jo. Hmm. Në autobus. Jo. Te. Ose aty ku ka shkruar shumica Mhm. Mm e njerëzve në dush. Ajo është përgjigja e saktë. Bravo! Bravo! Wow, që është pra pjesë e banjës, ëh. Duhet të dimë se kush e ka fituar dhe kush ka qenë i pari. Po, ndihmoi shumë po, rutina. Po, gjysmë ndihmë, ka ardhur nga ne, nga studio, doli nga studio. Në fakt unë nuk po mendoja dushin kur thashë po, tualet, po. Po, ti kuptove pjesën kur ulesh. Aty ku të gjithë marrin nga një revistë ose hulumtojnë mendjen e tyre për frymëzim. Dhe sidomos zhurma e shkarkimit është Pastaj e paparë. Sikur t'i heq gjithë mendimet negative. Atëherë mhm. është Redi fituesi. Redi, Redi, bravo. Redi është fituesi. Oh, Fiton një çift. Ëh. Biletash për në Cineplex. Për në Cineplex. Urime. Urime. Shtja 1 2. A nuk duket sikur shkarkohesh dhe ti. Nuk më gjeni dot një zhurmë dushi. Bash, bash, bash. Ti kin vetë të gjitha të këqijat. Pikërisht. Atëherë, atëherë. Ne kemi një censurë që duhet ta hedhim. Po. Mendoj që nuk është shumë e vështirë. Po, mhm. kështu na the vetë po. ti po herën e fundit po zgjati. Jemi mësuar tashmë me këtë po refrenin, këtë refrenin tënd, ëh, nuk është shumë e vështirë. Okej, le t'ua lëmë dëgjuesve, nuk po them gjë. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin radarët tanë, që ne të mos i shihnim më. Kështu që ishim shumë të Mund ta dëgjojmë edhe një herë. Kujdes pra. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin radarët tanë, që ne të mos i shihnim më. Kështu që ishim shumë të Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin radarët tanë në mënyrë që ne të mos i shihnim. Që të mos i shihnim pra, po. Kështu që ne ishim shumë të shumë të pik pik pik. Mos të flasë njeri se s'e di. Po pra, kam idenë, kam idenë se bëhet fjalë për nëndetëse. Nuk e di. Okej. Okay. Mm, mirë, okej. Okay. A e dini juve se për çfarë? Po, po flet. Po flet Altini? Me çfarë e fillojmë censurën Flori? Me një kontroll? Me një kontroll po. Mm. Me një kontroll të plotë nga Klinika Vital. Edhe dy bileta për në Art, Art Turbina. Turbina. Super. Wow. Vetëm se do duhet ta gjejnë deri të premten. E e, po. Mendoj që do të gjendet. Do ta gjejnë. Mhm. Mm Jam i sigurt. Urojmë. Do t'i japim dhe dy Cineplex. Direkt tani? Pra Redit çfarë i dhamë? Dhe një herë? Redit i dhamë dy bileta për në Cineplex. Për Cineplex, shumë mirë. Bukur. Po, i japim dhe dy bileta të tjera për Cineplex. Ndërkohë, ndërkohë, kemi ndonjë përgjigje për fjalorthin apo jo? jo Ende jo. Shtendosem shumë kanë ardhur Shtendosem shtriqem jo, pa jo, fund jo, mesazhe. Jo, jo. Nuk ka lidhje fare me këtë. Nuk është fjala shtendosem, nuk është fjala shtriqem, pra shpjegimi i fjalës së fjalorthit që kërkon Flori është të ç, të shpish diçka të mpirë, por nuk është as shtriqje, as shtendosje. Çfarë tjetër mund të jetë mendoni? Një fjalë jo, është një një fjalë pak më e koklavitur. Po është një fjalë që nuk nuk e përdorim shpesh. Nuk përdoret shpesh, ja. Sigurisht me shtriqjen jo një herë se e kemi pjesë shumë të po. pjesë të jogës. Po. Ndërkohë që kjo është një fjalë e padëgjuar dhe do të jetë pak e vështirë mendoj Flori. Altin, mm. ndoshta mm. do të duhet që ta rikujtojmë edhe një herë censurën. Edhe të vendosim një muzikë Edhe të shtriqe. Ti nuk normalisht ti nuk na e thua ne censurën, po nuk ua them. Do t'i lexosh vetë mesazhet se edhe mund ta kenë gjetur. Mendoj. Atëherë do konsultohemi vetëm bashkë. Okej, okay, pra. U tha. Sigurisht që rusët donin t'i shkatërronin radarët tanë, që ne të mos i shihnim më. Kështu që ishim shumë të Mm. Ishim shumë të pip. Kujdes. Ata themi një. Jo. Jo. Ja. Ti. Au. Ti e di vetë se ç'do të bësh tani Rozi. E pa parë. Duhet të prezantoj këngën. Në filmin e sigurisht. Mickey Rourke dhe Kim Basinger. Po po, aty ku është momenti. Mua më kujton vetëm Joe Cocker. Mua vetëm mua më kujton vetëm Mickey Rourke dhe më dhimbset që është Wow. Atëherë ishim duke kërcyer këtu në sa në studio. Sapo morëm vesh edhe një sekret. jo, nuk tregohen të gjitha. A do ta ngrem si kujt? Një nga këto ditë. Në fakt, okay. në fakt, jo, po diskutonim sepse na kapi kjo pak kjo daldia, daldia e, e Mickey Rourke. Mickey Rourke, po dhe pamë u shqepëm në filma. O zot, sa i bukur ka qenë. 5 minuta po ishin. Po të si një jetë. Fjalët Mickey Rourke normalisht menjëherë mendja të, të shkon tek. Të shkon mendja te orkidea e egër. tek gjërat, tek gjërat. Të shkon pak mendja tek ato gjërat e egra, po themi, ë. Kështu po i zitoj. Ka qenë kaq i bukur dhe kur e shikoj tani që është transformuar aq keq, më dhimbset, më më vjen keq, jashtë mase. Mua nuk më dhimbset fare sepse është një zgjedhje e tij personale, ka dashur të duket më mirë dhe po sigurisht që i ka shkuar huq. Më keq. I ka shkuar huq ajo tentativë, megjithatë, megjithatë është po zgjedhje e tij personale. Po thonë se ka role të jashtëzakonshme në Hollywood. Në rikthimin e tij mbasi u ribë, po themi në fytyrë, unë një nga rolet që më ka goditur më shumë, po jua thoja tani ndërkohë që luante kënga ishte The Boxer. Absolutisht. Është pjesë e një triologjie mm. dhe Është, nuk e di, ai aty është i i pa i pabesueshëm mm -hmm. në kthim. Duhet të duhet të jetë diku tek 60 vjeç në atë rol. Dhe ai ka ka rifituar një fizik të fortë sepse pikërisht filmi tregon për egon e artistit që do të rikthehet në vëmendjen e publikut. Një boksier që i ka ikur koha përpiqet të rikthehet në arenën e boksit dhe në shfaqjet pra. The mhm. Wrestler, më fal, mhm. The Wrestler, jo The Boxer. Pra mundësi. Po. Dhe bën show ato shfaqje për të fituar lekë, por ndërkohë sigurisht e zbulon dalëngadalë që koha ka ikur për atë gjë dhe ai tashmë nuk mund ta kthejë mbrapsht kohën. Ë uh, është një nga rolet e tij shumë shumë të arrira mendoj. Për gjithë ata që e kanë si aktor të preferuar, siç e kam pasur unë dikur, por që dhe vazhdoj ta kem, është edhe pjesë e Berlin I Love You, kështu mhm. që e gjeni tashmë dhe në në Cineplex. Ka një rol shumë të vogël aty, por uh, i transformuar totalisht në imazh, domethënë, mm. me ca flokë të bardha si të verdha, oh. nuk di domethënë, oh. nuk uh, më vjen keq. Po e di çfarë, edhe tek edhe tek Nëntë javë e gjysmë, Mickey Rourke nuk më është dukur asnjëherë i bukur. Jo i bukur, ai është shumë seksi, ka shumë uh, seksi. Ka ishte tamam pra si duhet të jetë një mashkull. Po pra, mm. shumë seksi. Mua më pëlqen, më pëlqen. Ja, Altini. Edhe kjo e bën bukur. I vuri kapak. Me qenin e tij pushverdhë. I vuri kapak. Ndërkohë Flor vazhdojmë përgjigjet për kuicet? Vazhdojmë përgjigjet për kuicet. Kemi një censurë të hapur, kemi një fjalor të hapur, mund të mund të lançojmë edhe Këngë vetëm tapim vetëm. edhe një kuic Kështu që ishim shumë të Shumë të pipra. Më duket se e kam parë këtë dokumentar diku. E ke parë, po s'mban mend fjalën. Aha. Jo, unë mendova që që fjala ishte të ishim të shqetësuar. Të shqetësuar, por jo. Pra. Mhm. Mm Okej. Okay. Ja dogje edhe një alternativë. E dogja edhe një alternativë, po. Në Por Altini thotë që jemi në vijë të drejtë logjike. Mhm. Mm mhm. Mm Apo të është drejt. Bukur. Mirë. Jo, Altini tha që më pëlqen logjika e përdorur, por s'i jemi as pak afër. Ndërkohë, ndërkohë që u japim pak kohë dëgjuesve për të dhënë alternativa të tjera për censurën dhe për kuicin e fjalorit. Sa e bën mendja ciu ciu ciu. Mhm. Mm Mund të hapim dhe një quiz pak më të thjeshtë për një çift biletash Cineplex. Hape. Hape. Atëherë. Mbani vesh. Cila është pjesa e tokës? E di Gjoni, sa të vijë lele Gjoni. Cila është ajo pjesë e tokës që ndodhet në pikën më veriore të saj? Pra cila është pjesa e tokës në pjesën më veriore të saj, si quhet? Më duhet emri i këtij vendi. Tepelen? Ça të jetë më jo. Tepelen dhe me Tepelen asit? Aty fillon dhe mbaron çdo gjë. Gjithçka, e vërtetë është, është nuk është Tepelen s'ke lind, nuk bëhesh. E kemi thënë atë. Mm. Po Memaliaj përfshihet? Nëse je nga Memaliaj? Jo, jo, jo. Jo, jo do të jesh patjetër nga Tepelena. Po. Okej. Pra Ja, cila Memaliaj është i- pjesa i- pjesa më veriore e tokës është kuici për një çift biletash në Cineplex. Na duhet emri i saktë. Mm. Ka dy emra, po japim një farë ndihme. Mund t'i japim çmime? Ja. A po mirë. Na duhen na duhen dy alternativa. Pra ka dy alternativa si quhet kjo kjo pjesë, pjesa më veriore e tokës. Blendi Rut shkruan Poli i Veriut. Jo. Që do ishte përgjigja më e thjeshtë pra, në rast se. Jo. Pjesa më veriore Poli i Veriut, por jo. Po, sigurisht. Grinlanda. Jo. Jo, por është afër. Mhm. Është afër. Alaska. Jo. Pjesa më veriore e tokës. Stratosfera vjen një tjetër, po jo. Jo, Jo, nuk sigurisht është jo. Jemi stratosfera. brenda tokës, po. Është një pjesë e cila quhet pjesa më veriore e tokës, dikush tha Greenland dhe është afër Greenland, është në Greenland, por ka një emër të vetin të caktuar që njihet si pjesa më veriore e planetit Tokë. Ai emri na duhet. Nuk është e vështirë. Përgjigje. Nuk është e vështirë. Jo, nuk është. Nuk besoj. Jo. Okay. Sepse ka ka dy Oh. Ka dy emra. Jo, nuk është Artiku. Ne do japim pak kohë dëgjuesve, do të dëgjojmë mm. pak Doors, që besoj se Altini po i luan për herë të parë, më duket mua këtu në klubin e mëngjesit. Për herë të parë. Për herë të dytë. Për herë të dytë. Kjo është Love Me Two Times. Love me twice today. Love me two times, girl. klubin e mëngjesit. Ora është 9:51 minuta për fat të keq do të jemi edhe për pak minuta bashkë. Mm -hmm. Nuk e dimë nëse do të kemi një fitues ndër këto minuta, në mënyrë që të japim edhe një dhuratë tjetër. Të fundit para se të largohemi sot. Kemi një deklaratë uh, kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili e shikon uh, taksën në rrugën e kombit si një barrierë të shtuar në marrëdhëniet mes dy shteteve shqiptare. Wow. Ka qenë i ftuar në emisionin Përballë në RTSH uh, Haradinaj dhe ka thënë se mendoj që është një logjikë e gabuar. Shqipëria ka treg Kosovën, e ka konsumator si për detin, ashtu edhe për punë të tjera. Do të thotë ti për me pru konsumatorin duhet me josh, thotë. Si mm. e mhm. josh? Për shembull, me thonë Shqipëria që çdo makinë e Kosovës që hyn ia japin një bonus për një kafe dikund dhe kështu ti rrit frekuentimin, shton njerëzit, rrit klientelën. Më vjen keq që ka ndodhur kjo me taksën, tarifën e Kalimashit. Edhe ma keq thotë kalojnë transportuesit, pagesa e skanerit që është shumë e shtrenjtë. Okej. Okay. Mm, Bukur. Jo, nuk, nuk duhet të ketë taksë, nuk duhet të ketë. Nuk duhet të ketë taksë, sidomos midis vendeve që janë të të njëjtës kombësi po themi siç jemi ne shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës, absolutisht besoj se nuk duhet të ekzistojnë këto këto barriera dhe ai e ka quajtur mirë një barrierë. Ë ndërkohë më tërhoqi më tërhoqi vëmendjen edhe deklarata e Vuçiçit. Kafe, Kaffeklubben. Arkela. Mm. Bukur. Është fituesja Kaffeklubben Island faktikisht po, quhet. Ishulli Kafe Klub. Mhm, mm mhm. Mm dhe u kush është fituesja e dy biletave? Arkela. Arkela. Bravo Urime, Arkela. Arkela, uh, të gjithë ju që keni fituar mund të vini t'i tërhiqni uh, dhuratat pranë zyrës së Radios Kombëtare mm -hmm. Club FM që është në Hotel Rogner. Bukur. Perfekt. Shumë mirë. Kemi dhënë shumë dhurata sot. Absolutisht, po kemi dhënë ca dhurata sot. Ku mbetëm tani Rut? Tani, uh, jo, un thjesht po thoja që nga që ishin përmendi në vazhdën e, e taksës. Përmendi zhvillimet e Kosovës uh, Suada, në fakt uh, ajo që më alarmoi më tepër se kjo çështja e taksës që besoj se do të hiqet dhe do të vihet në një kompromis shumë të mirë midis Shqipërisë dhe Kosovës, sepse mm -hmm. jemi mhm. vëllezër që të gjithë, jemi një komb, nuk ka kuptim kjo gjë. Ajo që mua më acaron më shumë është deklaratat nga krerët e Serbisë që vazhdojnë si siç është Vuçiç, uh, presidenti i cili kishte dhënë një intervistë para 2 ditësh dhe ndërkohë ndërkohë që ishte publikuar po themi skripti i kësaj interviste, gabimisht diku ishte shkruar një fjali që Vuçiç do të njihte pavarësinë e Kosovës. Menjëherë kjo është tërhequr mm -hmm. si uh, mbasi është bërë e ditur edhe nga mediat serbe që ç'janë këto deklarata. Është hequr menjëherë fjalia dhe është ribotuar intervista nga fillimi. Është publikuar sërisht e Vuçiç dhe ishte hequr fjalia ku aty insinuohej po themi ose hidhej po themi alter, uh, alternativa se mund iludi uh, aludohej se Serbia mendon se mund të njohë Kosovën, që për mua është një absurditet në vitin që jetojmë në 2019-ën. Besoj, besoj se Kosova tashmë ka të drejtën të thojë që jemi një shtet i lirë, autonom, i pavarshëm, të thotë që jemi një shtet i lirë, autonom, i pavarur dhe nuk jemi më pjesë e Serbisë apo zemra e Serbisë siç e quajnë serbët Kosovën. Vetëm kaq. Okay. Gjithsesi, do i kujtojmë pak kuicet ndërkohë? Mhm. Mm do të kemi edhe mund të kemi Ishulli... edhe një minutë Një minutë minut ndoshta për përgjigjet. Ishulli Kafe Kluben është gjetur, është gjetur? tashmë. Po. Ëm uh, Kemi kuicin e fjalorthit, rikujtojmë edhe një herë që është shpij diçka të mpirë. Kam idenë që do ngelet për nesër. Hmm. Censura për shembull, ë, të pavendosur, Jo. të paparashikuar. Jo. Ja. Sa e vështirë është nga 1 Ju deri lutem në 10? përpara se të dërgoni ë, përgjigjen, Shtat. në momentin që hapim disa kuice, është e rëndësishme që Të shkruani për shembull censura apo të shkruani uh, kuici me përqindje apo kuici i fjalorthit. Sepse jemi duke hapur shumë kuice, kështu që duhet ditur për kë dërgoni përgjigjen apo jo. Të kënaqur, të mërzitur. Mm. mm. Besoj se nesër Altini mund të jap një ndihmë në qoftë se nuk gjendet në këtë mm. minutin e mhm. fundit mm -hmm. censura, me sa duket. Nesër po. Nuk do të gjendet. Kështu që Dikush pyet të eksituar? Jo, jo, jo. Ata do të donin të ishin të tillë në periudhë lufte, por jo. Shumë të eksituar nga radarët që mund t'jua kapin rusët. Ndërkohë, për uh, takun vjen një përshëndetje që thotë uh, thuhet çmpij dhe jo shmpij, ëh, mm -hmm. uh, taku mund të hapësh fjalorin e gjuhës shqipe. Uh, taku shëja dhe çëja pak a shumë uh, me apostrof, shëja shkon pa apostrof, ndërkohë që mund ta përdorësh edhe me ç dhe apostrof çmpij, ëh. Uh, e kemi e kemi parë këtë përdorim pak a shumë, edhe të shës dhe të çës. Po, në, po në fjalor është me sh. Është me sh në fjalor. Po, në rregull. Kështu që besoj se do të na ngelet për nesër, ë? Po, po, edhe mm. kuizi i fjalorit për nesër, ndërkohë jemi në sekondat e fundit, duhet të largohemi. Është shumë e rëndësishme të përmend edhe diçka tjetër, po. është pa më. Shpij. Është shpij. Shpij, po. Diçka të mpirë. Po, okay. Duhet largohemi, jemi Duhet largohemi. në po. tingujt e këngës Your Love is My Love e Whitney Houston, që është një kryevepër. Megjithatë, E mbyllim uh, emisionin për sot, ne do të takohemi përsëri nesër e enjte, uh -huh. do të jetë mhm. data 7 mars, ju urojmë të gjitha zyshave ë uh, patjetër që të kalojnë një ditë fantastike, kanë një punë të vështirë, të pa. Po. bukur dhe gjithë nxënësve ju urojmë të respektojnë mësuesit e tyre. Dhe kanë një mision të rëndësishëm, është shumë e rëndësishme të kujtojnë misionin e tyre.